solenes tu somatos eisin hai flebes, hai to haima ec tu hepatos, hai arteriai, hai ten thermoteta cae sdoen ec cardias. Ta neura, ha ten aisthesin cae kinesin ec tu encephalu, dia tu somatos catacomisdusi. Tauta tatria heureseis pantahu henomena. Είτα από στόματος ο αιζοφάγος ο έστιν τες τροφές, καί του πόματος, εις τόν στόμακον, καί προς του ούτω παραπνεύμενη λάρουνξ προς το αναπνεύσαι, τεν αναπνεύσιν. Από του στομάχου έως του προχτού, εστι μετά τα άλλα ποικίλα σπλανχνα το κόλον, καί το έντερον apeuthus menon prosto ecballen ten copron. Apo tu hepatos prosten custin, ho ure ter prosto urein, uresai. Ostea estin entae cefalei to cranion, duo gamphelai, gnazoi, meta triaconta cae duon odonton, eita herachis, ereisma tu somatos he ec triaconta trion strofeon spondylon sunistatai hina to soma kinein he auto dunetai hai pleurai eicos i tessares to osteon tu asteisus duo homo platai to osteon tu hedraste riu hoi muones knemai he proso kai he opiso perone Osteates tes heiros eikosi kai hepta tu podos eikosi kai hex entois osteois muelos estin